أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في Hvala pripada Allah subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. A potom, draga braćo, mu'mina vjernika na ovom dunjaluku pogađaju raznorazna iskušenja koja u cijelini možemo podijeliti na dva dijela. Iskušenje po pitanju Dunjaluka i iskušenje po pitanju vjere. Iskušenje po pitanju Dunjaluka, ono što zadesi mu'mina vjernika od musibeta koje je gospodar Subhanahu wa ta'ala propisao, a koji će neminovno zadesiti vjernika. A hasiban nasu an yutraku an yakulu amanna آمنا وهم لا يفتنون Misle ljudi da onda kada kažu mi vjerujemo, da ih gospodar Đelle Vala nakon toga neće dovesti u iskušenje da bi ukazao na one koji su iskreni. Međutim, mnogo opasnije iskušenje jeste iskušenje koje mu'mine vjernika pogodi, a koje se tiče njegove vjere. Iskušenje u, iskušenje u vjeri. Allahumma la težal musibatena fi dinina. Gospodaru naš, Ne daj da naše iskušenje bude po pitanju naše, po pitanju naše vjere.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 Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabudu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabudu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sam Allaha, jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka. I svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik kojeg uzvišen i posla kao milo svim svjetovima, da ljude izvede iz tmine nevjerstva i neznanja u svjetlo teuhida, svjetlo imana i svjetlo znanja. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabem i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana draga braćo, mu'mina vjernika na ovom dunjaluku pogađaju raznorazna iskušenja koja u cijelini možemo podijeliti na dva dijela. Iskušenje po pitanju dunjaluka i iskušenje po pitanju vjere. Iskušenje po pitanju dunjaluka, ono što zadesi mu'mina vjernika od musibeta koje je gospodar subhanahu wa propisao, a koji će neminovno zadesiti vjernika, a hasiba nasu, i jakulu amanna, wa hum la yuhtanun. Zar misle ljudi da će biti dovedeni u iskuda? Zar misle ljudi da onda kada kažu mi vjerujemo, da ih gospodar Đelja Vala nakon toga neće dovesti u iskušenje da bi ukazao na one koji su iskreni. Iskušenje po pitanju njegova imetka, usjeva, djece, sigurnosti i tako dalje i tako dalje. wala وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ mi ćemo vas iskušavati sa nečim od straha, wal džu'i i sa glađu, wa naqsim min al amwali wal anfusi wal thamarat i gubljenjem usjeva i imetaka i života, obeširi sabirin, a ti obraduj one koji su, oni, one koji su strpljivi. To je prvi bit iskušenja koji se dešava mu'mina vjernika na ovom dunjaluku i ovaj musibet je inša Allahu ta'ala lahak posebno onome kome gospodar žele vada da sabura, da taj ta, da to iskušenje podnese u ime gospodara subhanahu wa ta'ala i bude zadovoljan Allahovom dželle vala odredbom. Međutim, mnogo opasnije iskušenje jeste iskušenje koje mu'mine vjernika pogodi, a koje se tiče njegove vjere. Iskušenje u iskušenje u vjeri. Allahumma la taj'al musibatan fi dinina. Gospodaru naš, Ne daj da naše iskušenje bude po pitanju naše, po pitanju naše vjere. To je dakle iskušenje o koje mu'min vjernik treba povesti računa. I to je dakle jedna od veliki fitni, veliko dakle iskušenje od gospodara subhanahu wa ta'ala. Ovo iskušenje u vjeri ili ovaj vid fitne, to je ono o čemu smo htjeli uz Allahom očele ova pomoć da danas progovorimo i da ukažemo na ovu stvar. A fitna, ovaj termin, ovaj pojam, dolazi u nekoliko značenja. U Allahove džele vala knjizi sunnetu Allahova poslanika sallallahu alihi vseleme dolazi ovaj termin fitna i pod njim se cira nekoliko značenja. Pa tako dolazi u značenju fitna, dolazi u značenju širka i kufra. Kao što kaže gospodar subhanahu wa ta'ala wal fitnetu akbaru min al qatl wal fitnetu ašedru min al qatl a doista je fitna veća i teža od ubistva. Ovdje se pod fitnom, kako je na to ukazao, ukazao mnogi veliki broj mufesira, cilja na širk. Pod fitnom se ovdje ovim ajetima cilja na širk. To jest, širk je veći i gori i opasniji od, opasniji od ubijstva. Također, dolazi ovaj termin pojam fitna, znači iskušenja koje smo malo prije spomenuli, a koje zadešavaju mu'mina vjernika na ovom, na ovom dakle, dunjaluku. I dolazi u značenju fitna kada je u pitanju fitna vjere, kada je u pitanju iskušenje po pitanju vjere i onda kada dođe do miješanja istine i batila, pa se tada ne može istina jasno prepoznati, već je pomiješana sa određenom dozom batila, pa je tako pa se tako muhmin vjernik nađe u takvoj situaciji. To je ono o čemu govorimo, o čemu želimo govoriti uz Allahovu dželle pomoć, kako da se muhmin vjernik postavi dakle u ovoj ovakvoj fitni, onda kada dođe do haka, miješanja haka i batila, ili konkretno ono o čemu želimo govoriti, a to je kada dođe do sukoba između dvije strane od muslimana, a jedna i druga se poziva na Allahu muđele vada vjeru i sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame, kako da tada muhmin vjernik u ovakvoj situaciji zauzme stav, koji stav i kako da se odnosi prema ovakvom, prema ovakvoj fitni. To je dakle ona fitna koju, koju ciljamo. Jer inače fitna upadanja u grijeha, to je ono što ovdje ne ciljamo. Onaj ko okrene glavu da Allah mu je knjige, ko okrene glavu od istine i taj je upao u fitnu. Ali ovo nije fitna o kojoj mi govorimo. I zato gospodar Žele Vala, govoreći o određenim munaficima koji su bici na tebu ukrekli, kaže gospodar Žele Vala, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي Među njima ima oni koji govore dozvoli mi da izostanem iz boja, ola teftinni, i nemoj me dovoditi u fitnu, u iskušenje. Kažem mu Pesiri da je ovaj ajet objavljen povodom čovjeka koji je u bitci na Tebuku, prije bitke na Tebuku, kada je poslanik sallallahu alihi vseleme opremao vojsku, došao i rekao, o Allaho poslaniće, Rimljani imaju lijepe žene. Pa ako me uzmeš u boj, kada ih ja vidim, ja ću pasti u iskušenje, u fitnu. Pa je gospodar Đelja Vala povodom njega objavio ovaj ajet. Među njima ima oni koji govore Idelli, dozvoli mi da izostanem iz boja. Wala teftin mi. I ne dovodi me u fitnu, u iskušenje. Pa kaže gospodar Đelja Vala Ela fil fitnati sakatu. Oni su fitnu pali. Ela fil fitnati sakatu. Oni su fitni, fitnu pali, to je samim tim što su okrenuli glavu od istine. Što su okrenuli glavu od naredbe posla Allaha i poslanika sallallahu alihi wasallam i tražili da izostanu iz onoga što im je vađi, što im je obaveza, fit fitneti satatu, oni su pali u fitnu. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, a doista će jahannam sakupiti u njemu, će se sakupiti svi, svi dakle nevjernici. Nije to ta fitna o kojoj govorimo, već fitna u vjeri, a konkretno fitna koja se desi među muslimanima, kako i na koji način da se čovjek ponese u takvoj situaciji, jer vidimo raznorazne razne oblike i vidove obhođenja muslimana sprem ovih fitni. Raznorazni način, svako tako reći, i štihadi na svoju ruku i zauzima neki određen, dakle, poseban, poseban stav. Draga brašo, kada je ovakva situacija, onda znajmo da u, u ovakvoj situaciji, u stanju fitne, moramo povesti računa o sljedećim pravilima koje će nam uz Allahu subhanahu tada pomoći pomoći da iz fitne izađemo, a nismo inša Allah tada učinili zulum ili nasilja nekoj od skupini, od skupina muslimana. Prva od tih stvari, draga braćo, kojom se mu'min vjernik mora okititi u stanju fitne jeste rif, a to je blagost. Stvar na koje je postakao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a prije njega gospoda Đelle Vala u svojoj knjizi, u nekoliko ajeta koji poslanik sallallahu alaihi wa sallam u puno hadisa, Ti hadisi su vjerovatno svima vama poznati, ali ja vas podsjećam na neke od njih, poput riješih poslanika sallallahu alaihi wa wasallame, ma kane rifku fi šeji'in illa zame. Blagost se ne nađe ni u jednoj stvari, a da je ne uljepšan. Wala nuzi'a min šeji'in illa šane. I ne bude otrgnuta, istrgnuta iz bilo čega, a da ne naruži tu stvar iz koje je, iz koje je otrgnuta. Također, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa wasallame, Inna Allaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Doista Allah jalla wa ala voli blagost u svim stvarima. Ove riječi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve wasallam rekao Aishi radijallahu anha. Onda kada su nevjernici, ahlu kitabi od jevreja, došli i rekli assalamu alejkum, neka nama na sam, nisu rekli selam, nego sam, to je smrt. Pa je Aisha radijallahu anha da se tako izrazimo, žestoko uzvratila. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao tada ove riječi: "Inna Allaha yuhibbu inna Allaha yuhibbu rifqa fil amn kulli" Doista Allah voli blagost u svakoj stvari. Pa je na osnovu toga ima Buhari, rahimehullahu ta'ala, u svojoj, dakle, u svom sahihu, naslovio zasebno poglavlje koje je naslovio riječima Babu ar rifku fil amri kullihi, poglavlje o blagosti u svakoj, u svakoj stvari. S druge strane, u drugom rivajetu, poslanik sallallahu alihi wa sallam kaže, doista Allah subhanahu wa ta'ala daje za blagost ono što ne daje za, za grubost. Da, da određenu stvar stekneš, uradiš putem blagosti, a nisi je bio u stanju ostvariti putem, putem grubosti, žestine i, i sile. Stoga kaže gospoda Žerda Vada, febima rahmeti min Allahi lin telehum. Ti si Allahovom blagošću, Allahovom milošću bio blag prema njima. ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا بال لانفضوا من حولك a da si ti bio ostor i grub, oni bi se razbježali od oni bi se razbježali od tebe. Stoga u ovakvoj situaciji nemoj žuriti. Nemoj biti sa onima koji su brzopleti, koji brzo donose svoje stavove i svoja mišljenja, a zatim se nakon toga kaju i vraćaju, vraćaju od njih. Stoga nemoj biti sa njima kako ne bi bio od onih koji se nakon toga kaju također za svoje, za svoje, dakle, za svoje stavove. Zatim druga stvar, a to je ette enni, laganost, da čovjek ne žuri, da nije hitan, da nije brzo pleb, Ata'anni min ar-Rahman, kao što rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Doista je ata'anni ili laganost, da čovjek ne žuri, da nije brzopad od gospodara subhanahu wa ta'ala, wal ađeletu mine šeitan, a ađelet ili ta žurba, brzopetost, ona je od, od šeitana. Wa kanal insanu ađula, kaže gospodar žele vala, kude, kude, kude, insana, a doista je insan ađul, Dakle, ovdje je došla ovaj, ova riječ u silatul mubalena, u formi da kada on puno, da se kod njega puno nalazi ovo svojstvo. To je svojstvo brzopletosti i ishitrenosti. Dakle, nije samo da brza, već puno, puno brza, puno žuri i puno je ishitren. Pa ga kori gospodar Subhanahu wa ta'ala, kori insana čovjeka zbog ovog svojstva kojeg se, koje se nalazi a, pri njemu i samim tim postiče na, popravci, na popravku dakle, stanja i ovog, i ovog svojstva. Zatim, nakon toga sljedeća stvar, u okrilu dakle, ovog prvog pravila, a to je al hilmu da se čovjek obiti hilmom. I hilm je svojstvo koje je blisko, dakle, rifku, koje je blisko blagosti. Dakle, da čovjek bude blag, da bude razborit. Gospodar Dželjavala je pohvalio svoga Halila Ibrahima, alaihi ovim svojstvom, rekavši da je on bio halim, da je bio halim alim, to jest da je bio blag, da je bio razborit, da nije bio brzo bez sve ovo, dakle, potpada po značenje riječi al-hilmu. Al-hilmu. Stoga je poželjno da mu'min vjernik da se okiti ovim svojstvom prilikom, prilikom fitni. Prilikom fitni. Bileži ima muslim, rahimu ta'ala, od Lejta ibn Sada, od Musa ibn Uleja, a on od njegovog oca, da je mustavrat al-Qurashi, koji je bio kod Amra ibn Asa, rekao sami'tu rasulallahi sallallahu alejhi ve selleme yekun čuo sam Allahova poslanika sallallahu alayhi wa sallam da kaže taqumu sa'atu wa rumu aktharun nas nastupi se sudnji dan a Ruma, Rimljana, dakle, kršćana, će biti najviše. Njih će biti, njih će biti najviše. Pa mu reče Amr ibn As, to je e, e, e, Mustavu del Kurešiju, Epsir ma taqul kul, pazi dobro što kažeš, pa mu reče Mustavred al Kureši, وَمَالِي أَلَّا أَقُولَ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ A zašto da ne govorim ono što je rekao, što sam čuo od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kal, Amr ibn Las, pa je rekao Amr ibn Las, in kane kedali, ako je tako da si to čuo od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, fa li anna fi rumi hisalen arba'a, onda je to zbog toga. Oni će biti pred sudnji dan, na, njihov broj će biti najveći, to zbog toga što oni posjeduju četiri svojstva. El ula, ennehum ahlemum nasi indel fitne. A to je da oni posjeduju ovaj hilm prilikom fitne. Da posjeduju svojstvo, dakle, razboritosti, laganosti, nežurbe prilikom, prilikom fitne. A e, Ethanije, ennehum asra'u nasi i fakaten ba'de musibe. A druga stvar, a to je da se oni zadaća da se bave pitanjima Bliskog istoka gdje će ispitivati stanje muslimana, ukazivati na njihove slabosti i zatim nakon toga svake godine ili nekoliko godina davati, dakle, kongresu na zapadnu, davati te svoje izveštaje u kojim obavještavaju kako i na koji način prići muslimanima, gdje je njihova slaba tačka pa ih tu napasti, gdje je dakle, ono gdje se ne smiju približavati, što ne smiju raditi i tako dalje i tako dalje. Dakle, planovi smutnje po pitanju njihove, po pitanju njihove vjere. Stoga Abdullah, Amr, ibn Abdullah ibn Amr ibn As, radijallahu anhu ovim riječima ne cilja da pohvali nevjernike zbog ovih njihovih svojstava, ali obavještava o haku, o istini, a to je da oni posjeduju ova svojstva radi koje, koja će biti sebe, da će oni biti najviše, da će njihov broj biti najveći pred sudnji, pred sudnji dan. A možda da to i danas ovo vrijeme Allah žele vala najbolje Allah žele vala najbolje zna. Stoga je na mu'minu vjerniku da se prilikom iskušenja okiti ovim, okitim ovim, ovim dakle svojstvom. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je ešeđu Abdul Qajsu radijallahu anhu rekao doista ti posjeduješ dvije stvari, dva svojstva koja voli Allah i njegov poslanik. El hilmu wal ana. Ova blagost, razboritost i dakle laganost. Ove riječi je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame rekao ovom ashabu onda kada je njegova delegacija došla kod poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Pa kada su došli, svi su pohitali ka poslaniku sallallahu alaihi wa sallame. A on je polako stao, svezao životinje, stavio im hranu, zatim nakon toga otišao da se okupa, na, namiriše, a potom je došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallame. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovo vidio od ovoga ashaba, njegov postupak, razboriti postupak, tada mu je rekao ove riječi: "Doista ti posjeduješ dvije stvari koje vodi Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ova dakle dva svojstva, el-hilmu wal-ana, a to je da si blag da si razbori, da ne žumba, da nisi brzo plet i tako dalje i tako dalje. Stoga je ovo jako bitno, da dakle, draga braćo svojstvo. Ovo je jako bitno svojstvo o kojem trebamo povesti računa prilikom fitni koje se dešavaju, koje su se desile i koje se dešavaju i koje se desile do sudnjega dana. Danas se, dakle, ljudi, određeni ljudi ne mogu pojmiti kako to tako dalje i tako dalje. Da, nema sumnje da je to ono što je gospodar Subhanahu wa ta'ala ukorio, šta više i poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ali, šehid i Allah dželle vala mu oprašta njegove grije onda kada istišali na Allahovom dželle vala putu. Ali cilje da kažemo da i on ima grije koje mu gospoda kada nije, dakle, aktor tih dešavanja, događaja, već sjedi sa strane i uglavnom gleda ono što se servira i što se piše na internetu, bilo ono hak ili bat ili tako dalje, pa čovjek nakon toga zauzima neki svoj određeni stav. Nije problem da čovjek zauzme neki stav kojeg on sam lično, dakle, smatra prioritetnim i tako dalje. Ali, dakle, problem je sa tim stavom izlazi, podržava, govoriti i tako dalje, brani taj stav, ako čovjek ne povede računa ovim pravilima o kojima govorimo, to je ono što je problem, što dođe do suda u određenoj situaciji samo na osnovu slušanja jedne strane, a ne čuje se druga strana, pa čovjek donese svoj stav bez da sasluša drugu stranu. I zato je sljedeće pravilo nakon ovog prva, ova tri svojstva u okrilju prvog pravila, sljedeće pravilo o kojem treba čovjek povesti računa, a to je da vodi računa o pravilu al-hukmu ala še'in far'un min tasavvurihim. Sud o nekoj stvari jeste ogranak predstave te stvari. Šta to znači? Znači da bi ti donio sud o određenoj stvari, moraš dakle se imati ispravnu predstavu te stvari. Moraš imati ispravnu predstavu te te stvari. Ne možeš donositi sud onda kada nemaš potpunu predstavu o toj stvari. Ili onda u situaciji kada imaš spor među dvojicom, pa čuješ jednu stranu bez da sasluža druge, drugu stranu. U takvoj situaciji počinit ćeš zulum. Počinit ćeš zulum, makar se radi uvijek o tome da onaj koji ti govori, da govori hak i istinu, ali prije ako donoseš sud, prije nego li saslušaš drugu stranu, počinit ćeš, dakle, počinit ćeš zulum. Sova kaže gospodar Čenda Vara, وَلَا تَقْفُمْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ I nemoj govoriti o onome o čemu nemaš znanja. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Doista i sluh i vid i srce sve će zato gospodar Žele Oala pitati na sudnjem danu. Čovjek će biti, čovjek će biti pitan. Stoga ako čovjek govori o situaciji, a ne zna dakle činjenično stanje, upašće u zulum i grešku nakon koje se možda, nakon koje se možda, će se možda kajati, ali će tada kajanje biti, biti dakle, biti kasno. Tada će kajanje biti, biti dakle, kasno. Stoga, nastojanje da se situacija svati u potpunosti, Da se shvati u potpunosti. A ako već nisi u stanju da je shvatiš u potpunosti, onda dakle, povuči, povuci svoj jezik i sačuvaj svoj jezik i budi poput Abdullah ibn Mubareka radijallahu anhu, onda kada je bio upitan o fitni između Ali i Muavije radijallahu anhu, pa je rekao, to je krv od koje Allah subhanahu wa ta'ala poštedio moje ruke, pa zašto da ja ne poštedim od nje svoj jezik? Zašto da ja od nje ne poštedim svoj jezik? Ako me već Allah fulao, pa nisam ukaljao svoje ruke krvlju u toj fitni, zašto da onda kaljam svoj jezik, dakle, govorom o toj, o toj fitni. Ako čovjek nije u stanju da predstavi situaciju, neka bude poput Abdullaha ibn Mubareka i neka u najmanju ruku sačuva svoj jezik. Ako je njega gospodar Žilja Vada sačuvao fitne krvi koja se proliva, onda neka da dakle bar on sačuva svoj neka on sačuva svoj jezik kulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa jazakum الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ثم أما بعد إسبرنا Ispravno shvatanje situacije u kojoj se nalazimo, draga braćo, biva na sljedeća dva, na sljedeća dva načina. Prvi od tih načina da osoba kojoj se desio slučaj, događaj i tako dalje, da ona pita o slučaju koji se desio, ako se slučaj odnosi samo samo na nju. Tada u takvoj situaciji onaj koji donosi sud, dakle donosi na osnovu onoga što mu je prenešeno od strane te, od strane te osobe. Ovo, ako je dakle, jedan aktor u toj situaciji, a nije dakle, više, a nije više sukobljeni, sukobljeni strana. Ako se radi o više sukobljenih strana, onda je obaveza saslušati jednu i drugu i jednu i drugu stvar, stranu. Druga, drugi način i drugi metod putem kojeg čovjek stiče ispravnu situaciju o terenu i o dešanjima na terenu, a to je da ga o tome obavijeste pravedni i pouzdani prenosioci. Da ga o tome pobavijeste pouzdani i pravedni, pravedni prenosioci. I ovo je musibet vremena, ovo prenošenje, ove vijesti, haberi i tako dalje, jeste musibet vremena danas u kojem se u kojem se nalazimo. Nije musibet od strane, dakle, medija i tako dalje, nevjeničkih medija, koji danonosno blate islam, dakle i muslimane. Ali je problem u tome što i dosta braća, braće podliježe ovim stvarima. Habera podliježe neprovjeravanju informacija. A svi mi znamo riječi uzvišenog inđaja fasikum in infetabeljenu. Ako vam dođe fasit sa kakvom vješću, onda je provjerite. Pa kakva je tek situacija ako ti kjafir, nevjernici, ako ti prljavi mediji koji se bore protiv islama i muslimana donesu kakvu, donesu kakvu informaciju. Stoga, obaveznost provjeravanja informacija. Rekao, musibet je u tome što su i braća potpala pod ovu stvar. I ovo je jedan od ostatka džahilijeta koji se nalazi kod nas. Jedan od mnogobrojnih ostataka džahilijeta na koje dosta često ukazujemo, jer su veliki problem čak i u dešavanjima u kojim se nalazimo i svega što se dešava među nama. Jedan od velikih tih sebeba jesu džahilijetski ostaci koji se nalaze pri, koji se nalaze pri nama. Pa je tako brat dok je bio u džahilijetu prenosio mahalske priče, sjedeći dakle za kahvom, pušeći cigaru i tako očistio svoj džahilije. Pa dok su džahilije to bile dakle mahalske priče, sada se dakle priča o braći, ali su to nepro, nepro, neprovjerene informacije. Pričao mi je jedan pouzdani brat. On je kod mene pouzdan, siguran i tako dalje. A tom pouzdanom bratu je opet jedan pouzdan brat prenio informaciju. I to je dakle taj sedet pouzdanog brata kojeg na kraju kada provjeriš vidiš u stvari da nema možda i nikakve kraju će ispasti, na kraju će ispasti slon. Stoga, to je musibet u kojem se nalazimo neprovjeravanje informacija i prihvatanje informacija zdravo za, zdravo za gotovo, zatim nakon toga njihovo širenje, pa još kakve čuva fitni ma zahar minha wa ma batan, one koje su ispoljene kao one koje su koje su skrivene, koje se ne vide. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da objedini riječ muslimana, da objedini riječ mužahida u šamu. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala, gospodara subhanahu wa ta'ala da objedini njihov sab i da im ujedini u borbi protiv zajedničkog neprijatelja od Musailija. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da ih pomogne i učvrsti u Allahovu i Đelle Vala vjeri da uz Allahovu i Đelle Vala pomoć što brže prevaziđu fitnu u kojoj se nalaze. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da i nas sačuva fitni, molim gospodara Đelle Vala da nam oprosti naše grijehe, našu bahatost, našu ishitrenost, Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje i da nas uvede u džennet. Kulu qavli hada, wa astagfirullaha li, wa lakum, wa aqimi salah.